Денес ќе треба да продолжам со темата од пред две саботи, Новозаветната синагога, зашто минатата сабот имавме пауза со брат Илија. Само да споменам, да ве подстам на некои најглавни мисли. Значи, гледаме и на денешната библиска полка, се споменува грците и Филип, Што рековме, кога Библијата, кога Новиот Завет споменува Грци, општо, на што се мисли под овој поим? На незнабошци, Мисли на сите можни незнабошци. Некаде, се разбира, може да мисли и на буквални грци. Но некаде тоа може да бидат и македонци, и римјани, и феничани, може да бидат и евреи, например во дела шеста глава, е нешто што не споменавме тогаш, во дела шеста глава се зборува за еден а, проблем, да го наречем така подобро, што се случило во апостолската црква, кога сите биле заедно собрани во Ерусалим, и тој проблем потекнал од а, грчките вдовици, се вели таму кои што се жалеле дека ним не им била служена храната или доволно храна, или на време, и воопшто имале проблем, значи, околу тоа прашање. Тоа прашање било повод да се изберат седумте гјакони во Јерусалимската црква после тоа и на тој начин да се организира а, распределбата на храна и средства помеѓу верниците. Мегуто овие грчки вдовици воопшто не биле грчки, во буквална смисла на збор. Во тоа време, пред обратувањето, пред крштевањето на капетанот Корнелиј, црквата се состоела само од, од еврејски верници. Немало нито еден незнабожец во црквата. Значи, првите верници во Иерусалим биле што? Биле евреи, евреи и еврейки. Зошто тогаш некои од нив се нарекуваат грци, кога биле евреи? И тоа е интересно прашање. Повеќето евреи што живееле во Римската империја, ова само малку едно објаснување, повеќето евреи што живееле во Римската империја, не живееле според стандардите на јудаизмот според стандардите на Синедрионот, на фарисеите, на, на палестинските евреи. Живееле така полиберален живот, со полиберални стандарти, сакле да се облекуваат како паганскиот свет. Значи, не се придржувале строго, не биле конзервативни до еврејските начала. бидеќи живееле така, палестинските евреи, значи конзервативните евреи, не сакале да ги признаат за евреи, таквите, туку ги нарекувале грци. Зборот грк бил пограден назив. Дори римјаните, ако сакале некој, некој да навредат, да омаловажат, да презрат, знале да речат крк, грк ни еден. Грците па кога се пцујат меѓу себе, велат бугарин ни заеден. Мајка ми знае точно како го кажува <laughs> тоа. За евреите грк било исто така навредливо и погрдно. Интересно е што христијаните од Византија го наследиле ова, И византиците себе се никога, никако и никогаш не се нарекувале грци. Никогаш и никако не се нарекувале грци. Не се нарекувале ниту византици. Се нарекувале ромеи, што значи римјани. За нив поимот грк бил поим за паганин, неверник. Ако некој византиец го наречете грк во негово присуство, тој би се навредил. Исто како да го опцуете. Ви да кажам, значи, некои историски е, значење во разни времења и во разни цивилизации за тоа што се е значило грк. За евреите грк значило незнабожец, паганин. И тука не е битно кој се се подразбира. Значи не е битна националност, не е битна кој од каде потекнува, каков јазик зборува. Едноставно, ако не сте обрезан израелец, вие не сте ни човек, вие сте куче, бес, а сето тоа се нарекувало грк. Таков бил еврејскиот начин на размислување. Нели? Да се подсетиме на некои од овие моменти, да отвориме, се секаваме во едно од последните исцеленија што ги проучувавме, беше исцелението на жената Хананейка, а јас се споменав исто така, пред две саботи, во контекст на тоа што во Евангелието според Марко, во некои преводи, е нарекувана Гркинка. Така се И во оригиналот е наречена Гркинка, сирофеничанка, иако, ако гледаме национално, воопшто, сирофеничаните воопшто не се грци, тие воопшто не се индоевропско, туку семитско племе. Тие се семити. Тие не може да бидат грци по ниту една генетска, расна, етно, етничка основа. Сепак било наречена гркинг. Да се да отвориме сега во Матеј 15 глава, да се вратиме таму, во врска со овој настан. Евангелие според Матеј, Ке го прочитам уште еднаш целиот случај. 21 стих, Матеј 15 глава, и кога излезе оттаму Исус, замина во земјата Тирска и Сидонска. Ова е денешен Либан. Тир и Сидон се наогеле во Либан денешен. Либан и ден денес е непријателски расположен спрема Израел, спрема Америка, спрема целиот Запад, Че значи, радикално-исламистичка земја. И во тоа време Тир и Сидон биле поим за паганство и непријателство кон Израел, Божиот народ. Не зна божечки крај, пагански крај. И сега што вели тука текстот? 22 стих, ете една жена хананејка. Хананците исто така немаат врска со индоевропјаните. Тие се хамити, а зборувале семитски јазик. Една жена хананејка излезе од оние краишта повека повика кон него, велејки, смилувај ми се, Господи, сине Давидов, керка ми жесто која мачи демон. Но тој не ја одговори ниту збор. И како се однесува Христос, не ја одговори ниту збор. Зошто? Зашто не одговори ниту збор? И пристапувајќи до него, учениците негови го моле и велеа, отпуштија, зашто вика по нас. Буквално учениците рекоа, избркаја, да не ни досега. За учениците воопшто не било чудно што Исус не ја обрнува внимание на оваа жена. Така постапувал секој евреин во тоа време. Не само кон жена Хананејка, и кон било каков маш, ако, ако не бил евреин, ако бил паганин, еврејнот воопшто не сакал да има работа со него. Ниту разговор. Меѓутоа оваа жена, знаеме, продолжувала да здодева, да додева како што Христос не учи да бидеме во молитвата. Упорни. А тој одговори и рече, јас сум пратен само кај загубените овци на домот израелски. Обил Христовата мисија, нели? Апостол Павле ке го нарече во Римјаните 15 глава, служител на обрезанието. Христовата мисија на вистина била само кај своите, кај избраниот народ. Христос никаде не излегувал надвор од местата каде што живеел еврејски народ. Никогаш не се обраќал, никогаш не иницирал контакт со незнабошци. Имало, како што видовме, незнабошци кои што дошле кај него но тој самиот не иницирал никаков контакт кон незнабожци. Тој јасно тука ја опишал својата мисија како оној што е дојден да му служи на израелскиот народ. Може би ова звучало многу поразително за жена. Но тако кога пристапи, му се поклони и велеше, Господи, помогни ми, продолжува да додева. Човек кога е во неволје, кога има голема потреба, продолжува да додева. Нели? Еве, повторно ќе споменам просјеци, иако не мислам конкретно на никого. Сите сте имали искуство со луѓе кои што имаат голема потреба или голема мака, како се однесуваат? Ако побараат помош од вас, со првото одбивање ќе речат благодарам, догледање. Не. Тие додеваат. Зошто додеваат? Зато што имаат голема потреба, имаат голема мака. Што одговара Христос повторпат? Видите, многу ми се допега што адвентистичкиот кандидат за председател <laughs> на Соединетите држави, Бен Карсон, да ви гледав едно видео од него, иако се знае дека тој нема да биде избран. Иако се знае дека Буш ке биде наредниот председател. Тоа се инсайдерски информации, но <laughs> сепак Интересно е што Бен Карсон ја користи својата кампања за да проповеда. <laughs> И тоа е многу убаво. <laughs> Значи, сега е во преден план, цела јавност, цела нација и си че. И дано ја гледав едно видео каде што тој зборува на молитвениот појадок во Белата куќа и меѓу другото кажува како не треба, ни тој самиот нема да биде и не треба да се биде политички коректен. Зборуваше и за неделниот закон, зборуваше и некои работи, некои други работи. Интересно. Човекот се знае дека нема да биде избран за председател, дека нема шанси. Но Сијете, се користи кампањата кога има внимание, кога има медиумски <laughs> интерес и споменува многу работи од Библијата. Христос исто така воопшто не бил политички коректен. Замислите, Христос го нарекол кралот Антипа лисица. Одете и кажете и на таа лисица. Што би помислили за него да бевте таму присутни? И ој, колко е некултурен и колко е груб, може би, политички некоректен. Сработи за крал. А што ќе беше за овие други венерни мајковци? што се далеко од тоа да бидат кралеви и цареви, овие денешни да не ги споменувам повторно. Христос сега пак и дава еден уште по-разочарувачки, по-некоректен одговор на жената. И вели, не е добро да се земе лебот од децата и да се фрли на кучињата. Што мислите, вистина е ова или не е вистина? Кој од вас сака да го земе лебот од вашите деца и да го фрли на кучињата? Оно што е наменето за вашите деца, сакате да го земете и да го фрлите на кучињата? Значи, не, не зборам за кучешка храна, нешто што сте го купиле наменето за кучето, Оно што сте го купиле на менето за вашите деца, го земате од децата да го фрлите на кучијата? Не. Ја не познам родител кој што тоа би го направил. А, тоа е друго. <laughs> И видите како, зашто се факја верата на оваа жена, која што и самиот Господ ја споредил со кучиња. Бидеќи тоа Тоа бил светогледот на целиот еврејски народ, дека не знапоште за кучиња. Христос се согласува со тој светоглед, со тоа свакење. Евреите биле децата на царството. Избраниот народ. И таа му вели, да, Господи, но и кучињата јадат од трошките што паѓаат од трпезата на нивните господари. Колкава понизност и истовремено колкава восхитувачка вера. Верувам дека Господ бил восхитен и од неја, иако тоа не се споменува изричито, како во случајот со римскиот капетан, кој што го воодушевил Господа со неговиот одговор. Тогаш Исус одговори и рече, о жено, голема е твојата вера. Навистина голема. Било и за срам на израелците кои што воопшто и немале вера во Христа. Било за срам на учениците кои што биле маловерни, кои што имале мала вера во Христа. Повторно, еден незнабожец, една жена, е прогласена за поверна од избраниот народ. Голема е твојата вера, нека ти биде пожелбата твоја. И во тој час оздраве керката неизина. Керката неизина воопшто не е тука, како и слугата на римскиот капетан, тие се некаде километри далеку, но во истиот час оздравуваат каде и да се, затоа што голема е нивната вера. Многу поголема од верата на избраниот народ, од верата на израелците. Да отвориме сега во посланието на апостол Павле до Ефесијаните, каде живеели Ефесијаните, знаете ли? Лесно прашање. Ефесијаните живееле во Ефес, така. Ефес денес дали постои како град? Не постои. Каде се наоѓа Ефес? Односно, неговите урнатини? <laughs> така, точно. Најблиско до Кушадаси, да. И денес таму зборуваат турски. Цела Мала Азија, цела денешна Турција некогаш била христијанска цивилизација, кај што спорувале разни јазици, а преовладувал, кој јазик преовладувал во тоа време, во времето на Новозаветната црква, Преовладувал општиот диалект, рековме. Јазикот што го ширел Александар Македонски по целиот тогашен исток, средниот или блискиот исток. Обштиот диалект може да го наречете грчки јазик, како што и денешниот универзален светски јазик може да го нарекувате, и го нарекуваме и понатаму англиски јазик, иако тоа воопшто не е британски англиски јазик. Туку тоа е многу прост, многу поточно би било да го нарекуваме американски јазик. Компјутерите така го препознаваат. Пишува English и во заграда USA. Значи, Сака да се каже не е англи, оригиналниот англиски јазик. Како им се обраќа апостол Павле на ефесијаните? Ефесијаните, значи, биле незнабошци. Ефесијаните биле многу божци. Ефесијаните биле неверници, ефесијаните биле пагани, ефесијаните биле што се не биле. Отвориме втората глава Ефесијаните. Ке почнеме да читаме од 11 стих. Дали сме таму? Ефесијаните втора глава, 11 стих. Затоа помнете вие, вели, помнете вие, кои некогаш по тело бевте незнабошци. Много интересно, по тело бевте незнабошци. Зашто по тело? И наречени необрезани од така наречените обрезани со телесно обрезание, правено со раце или ракотворено обрезание дека вие во она време бевте без Христос, одстранети од обштеството на Израел, без право на учество во заветите на ветеното, без надеж и безбожници во светот. Много интересно. Значи, што се не биле ефесијаните? Необрезани, безбожници, без надеж, надвор од обштеството на Израел, Но сега, во Христос Исус, вие кои некогаш бевте далеко, станавте близки преку крвта Христова. Кој е направил промената? е направил Христос. Зашто тој е нашиот мир, вели, кој од двата народи направи еден и ја разруши преградата што беше помеѓу нив. Ова исто така е една голема тема. Како Христос од еврејскиот и од паганскиот народ прави еден нов народ. Христијански народ. И ја разруши преградата која што беше помеѓу нив. Споменав минатиот пат дека евреите и нездаборците многу се мразеа меѓу себе. Во разни градови, например во Александрија, но исто така и во Кесарија, историјата бележи разни антиеврејски, наречени антисемитски погроми. Значи, еврејското население буквално стапува во физички конфликт со паганските соседи, со многу жртви, крвопролевање и такви работи се случувале често во паганските градови. Но и во самата Палестина во Кесарија, која што била седиште на римскиот прокуратор. Незнабожците ги мразале евреите, евреите ги мразале незнабожците. Како било можно, конкретно евреите и грците до ден денес да се мразат? Како било можно од вака две спротивставени групи Господ да направи еден народ? Дали е тоа природно, логично, можно? или неприродно. Се разбира дека е тоа нешто надприродно. Нешто што човечки не може да се постигне. Кога зборува за обратувањето на незнабожците во Христовата црква во Римјаните 11 глава, апостол Павле ги споредува со гранки од дива маслина, кои што се накалемени на што? На природната маслина. Е сега, како што велат некои упатени, вакво нешто во природата воопшто не е можно. Не е можно дивата да ја накалемите на питомата. Тоа е нешто неприродно. Апостол Павле намерно користи неприродна споредба, за да нагласи дека и ова е неприродно. Дали е природно волкот да стане јагне? Дали е природно лавот да стане вегетаријанец? Дали тоа е нормално нешто? Дали тоа се случува? Дали е тоа вообичаено нешто? Не. Ако, а ако се случи, ако видите такво нешто, што е тоа? Тога што е чудо, Тоа е нешто неверојатно. Тоа е нешто, нешто што човечки не може нито да се објасни. Нешто што е надприродно. Нешто што го постигнува само Божијата благодат. Нешто што е ефект само на Христовата крв, како што вели тука апостол Павле. Апостол Павле ова нешто го нарекува тајна, Значи, незнаборците кои што се природно антисемити и ги мразат евреите, како што евреите ги мразале нив, тие сега да се обрнат кон Христа, да станат, да поверуваат во евреинот Христос, на проповета и сведоштвото на неговите еврејски апостоли. Тоа е нешто неверојатно, тоа е нешто надприродно, тоа е нешто чудно Затоа во третата глава од Ефесијаните, апостол Павле вели во вториот стих, бидејќи ја чувте распределбата на благодатта Божија, значи проповедањето по целиот свет, која ми е дадена за вас, односно дека преку откровение Бог ми ја соопшти тајната, како што и погоре ви напишав накратко, Читајќи го тоа, можете да разберете како сум ја сватил тајната на Христос, која на синовите човечки од поранешните поколенија не им беше објавена, како што сега се откри на неговите свети апостоли и пророци преку светиот дух. Која е таа тајна? За која тајна тука зборува апостолот? Постои некоја тајна, нешто мистично, нешто неразбирливо нешто што предходно го нареков неприродно, неверојатно. Тајната е за да бидат и незнабожците, што со наследници, делови на едно тело. Како може да направите едно тело од незнабожец и евреин? Може да земете кучешки органи и делови од телото и да ги споите со човечки органи и делови и да направите едно тело. Не може. Можно е само ако и едните и другите го распрат своето тело, се откажат од себе си и се соединат, се причестат со Христовото едно тело. Со новиот, прославениот, воскреснатиот Богочовек. Значи, продолжува апостол Павле во шестиот стих, трета глава, за да бидете започте со наследници, делови на едно тело и со учесници на ветувањето Божие во Христос Исус преку Евангелието. Значи, само во Христос Исус е можна она што по природа е невозможно, што по природа е и неверојатно и исклучено. Тоа е таа тајна. Обратувањето и спасувањето на нездапоштите е голема тајна. Голема мистерија која што човечки не може да се објасни. Мегутоа, тоа е нешто што се случило. Навистина е чудно како може Како може децата да ја одбијат храната, што Господ ја наменил за нив? Кај своите дојде, и тие неговите не го примија. А го примија кој? Го примија кучињата, незнабожците, паганите. Тоа е голема тајна. Тоа е необјаснива тајна. Тоа нешто е споредено со воскресение. Во петата глава од Ефесијаните апостол Павле зборува за обратувањето од паганскиот живот, од блудот, нечистотиите, користолюбивоста и еден куп други гревови. Во Христовата светост тоа го нарекува воскресение. Тоа е рамно на воскресение. Тоа е ново создавање, ново срце, нов живот, нов дух. Зато христијаните кога се крштевале, кога го прифакеле Христа, свесни дека стануваат нови луѓе, дека паганскиот стар живот е распнат, тие го менувале и своето име. Затоа глаголот крштевање станува кај нас синоним за именување. Како да крстиме некого, <laughs> како да го наречеме. Христијаните го менувале своето име. Зошто? Бидеќи не се повеќе истиот човек. Не е повеќе блудникот. Не е повеќе измамникот. Не е повеќе што се друго може да кажеме. Себичниот, горделивиот, агресивниот може тоа да речеме. Крадецот, не, ништо тој, таквиот е распред, таквиот е мртов, не постои. Туку е нов човек, нова жена во Христа Исуса. Го менувале и своето име. Сите вие кои што сте го доживеале ова искуство, ова обракење, ја понекој што му благодарен на Бога, иако тоа не е предност, Предноста е да се родите и да биете пораснати и воспитани во верни семейства. Но понекој сум благодарен што од црно паганство, од југословенски атеизам, директно ја запозна вестината и стана христијанин. Значи, што не бев некој, да речеме, многу-многу воспитуван во православни, католички или може би протестантски обичаи верување и така натаму. Директно од црното паганство во вистината. Кога веќе сум бил паганин, <laughs> кога веќе сум бил таму надвор. Такви биле и првите христијани. Затоа што промената кај таквите била драстична. Светиот Дух тие го, го доживеале како нешто многу опипливо, како многу реално, како многу славно и таквите зборуваат. Нашите овде е, балкански поднебија беа такви, исполнети со атеизам, со неверство, со паганство, без било каква контрола. Ние буквално на некој начин знаеме како изгледал светот во првиот век, во апостолско време, бидеќи има многу сличности со нашето новопаганско време, наречено секуларизам. И гледаме како паганштината се повеќе и повеќе зема замав, гледаме и содомијата зема замав, неморалот зема замав. И сето тоа представува исполнување на господовите зборови дека отпадот на христијанскиот свет ќе биде толку длабок, што ќе се изедначи христијанскиот свет, христијанските народи некогаш, ќе се изедначат со кого? Се се изедначат со Содом и Гомор. Ќе се изедначат со безбожниците од времето на Ное, исто така. Кога Господ кажува како знак на последното време, мисли дека христијанските народи ќе станат такви. тие ќе се изедначат со Содом и Гомор. И тоа ќе биде знакот на последното време. Дали живееме последното време? Живееме. Со новозната синага ќе продолжиме и следната сабота со трет дел. И конкретно таму ќе видиме сега како на дело во книгата дела на апостолите, како во пракса овие поранешни непријатели, крвни непријатели, евреи и незнабошци, сега се соединети, заедно доаѓаат на богослужение, во, во кој ден доаѓаат заедно на богослужение? Во саботен ден, ќе видиме многу такви примери во дела на апостолите, и заедно го слават Творецот во саботниот ден ќе видиме дека во Филиба, во Македонија, дури таму каде што немало еврејска синагога, затоа што немало 10, ниту 10 обрезани евреи, минимум треба да има 10 за да се направи синагога во некое место. Тој ден дене се правило во јудаизмот. Значи, повеќето биле незнабошти, ама богобојазни, веќе привлечени од вистината, И тие, уште пред да дојде апостол Павле таму, тие во саботен ден се собирале крај реката, крај потокот, да го слават Творецот, единствениот жив Бог. Но за тоа повеќе следната сабота, во третиот дел. А за две саботи, таа сабота после неја, пред света вечера, ќе имам онаа тема што ја најавив, дали треба да си ставаме етикета – како верници, да се деноминираме, со други зборови, што сестрата Танка особено ме замоли која ќе имам таа тема, да нагласам која ќе биде, еве, сега уште еднаш прелиминарно ја најавувам, значи за таа ќе биде за две саботи, или на 19 овој месец. Нека му е фала и слава на Господа.